On au de moi-même. Combien même, en même, je cause quand même. Check ma mène, hostile et rime, au soir crime, bombe des missiles. Épargnez les civils, l'assemblée est la cible. T'as passé à côté de ça, trou de balle. T'as rien compris du tout, face à tes semblables. Tu joues les fous, ce que tous on cherche, laisse pas les sous. Joue petit bout de chou, joue, très vite se perdent les années d'innocence. Sur les terres de vol surtout, excuse-moi si je t'offusque, t'offense. mes mots, mes sentiments. puis mes folies, mes illusions. puis. je suis là, crois-moi. Alors, crois-moi. Mes folies, mes illusions. Mes folies. marque autour de toi que ça douille. Tu bascules, t'énerve pas trop sur sa tête. Si tu te défoules, monde de ouf, monde de style. Sauf que seuls les imbéciles règnent en grand. Passe pas que ces gens vils te croisent sur la route en rampant. Les trouillards gèrent ce monde incompris. Mange sur ton dos trop souvent. Qu'ils sachent que nous aussi on peut sortir nos billes à la avec moi, t'aimes pas trop ça, tu sais à chaque fois comment ça va finir déjà, sûrement encore bim bim, je sais que tu kiffes pas bim bim, pour nous après la même, c'est la calèche, pour toi toujours la lèche, remplis ton zen de ta putain de fraîche, moi comme d'hab t'inquiète, je garderai la pêche. Nous qu'à espérer en monde meilleur, t'arrêtes de résister. Et la vie là qu'a expiré, suis pas bon des moyens, yo qu'est oublié, qu'est ou qu'a existé je vais élever aujourd'hui. vous pouvez dire oh my god. Mais que je dis, ou béli, on parler comme moi. on est trop témoin, ni son en moi. Sauf qu'il n'y a pas qu'à compter si on l'eau. Tout tour dans la vie, si vous voulez avancer. Parce qu'il y a tellement mots de passe qui nous gâche. On réussit pas sans passer par des hauts et bas, mi débat. Ma mes mots, mes sentiments, oui. Mais faut sentiments. Puis